klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, dārgais eh, rādījuma arī Latvijas klausītāji. Ir otrdiena, pulksteins drusku pāri astoņiem, un kā ierasts šajā laikā kustība prosanktitāte un rādījums vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā būs Signe un Ieva. Un eh, kā ierasts, tad eh, savā raidījumā mēs eh, ļausim vaļu domām, ļausim varu svētajam garam un pārdomāsim un dalīsimies tajās pārdomās, kā mūs katru personīgi uzrunā svētie raksti, Eh, un eh, darīsim to ar mūsu kustības dibinātāju Guljermo Džakvintas radīto metodu eksplozīvais evaņģēlijs. Tātad mēs ļausim evaņģēliem eksplodēt mūsos, aizdegt mūsu sirdis un eh, tiešām parādīt, kas ir tas vārds, kas mums katram ir jādzird un, un kā mēs varam dzīvot šo vārdu, jo tas, ko mēdz uzsvērt mūsu kustības dibinātājs, būsim cilvēki, kas dzīvo Dievu vārdu, nevis eh, tikai izlasa un aizmirst par to. Metodē, kuru izmantosim, ir trīs soļi. Eh, mīlestības skatiens, ar kādu mēs uzlūkojam eh, Dieva vārdu, tad gudrības apgūšana, kāpēc tieši šis vārds man personīgi šodien uzrunā, un pravietiskais norādījums. Tātad, kas būs tas, tā viena lieta, ko es varbūt savā ikdienā pamainīšu, uh, lai eh, dzīvotu šo vārdu. Bet eh, kā ierasts, tad sāksim ar dziesmu. esi. Tavā paspārnē jūtos drošībā, mans tavs. Nāc manī svētais gars, gudrības gars, dod man iekšējo redzi un dzirdi, lai es nepieķertos materiālām lietām, bet vienmēr meklētu garīgo realitāti. Nāc manī svētais gars, mīlestības gars, ielai manā sirdī vairāk, arvien vairāk un vairāk mīlestības. Nāc manī svētais gars, patiesības gars dod, lai es varētu nonākt pie patiesības atziņas vitā, visā tās pilnībā. Nāc manī svētais gars, dzīvais ūdens, kas izplūst mūžīgajai dzīvībai, dāvā man žēlastību, lai es nonākšu pie, nonāku pie tēva sejas kontemplēšanas dzīvībā un nebeidzamā priekā. Amen! Tagad klausīsimies Dieva vārdu. Ehm, mēs pārdomāsim ehm, svētdienas evaņģēlīju fragmentu ehm, savā veidā, lai sagatavotos svētdienai, bet, eh, kā mēs zinām, tad Dieva vārds mūs katru dienu var uzrunāt savādāk. Un, jā, lasīsim Svētā Mārka evaņģēlī 12. nodaļas 38. līdz 44. pāntu. Un, dārgie klausītāji, mēs aicinam arī jūs būt kopā ar mums un izdzīvot šo tēmu meditācijas metodi, un eh, pārdomāt, kā tieši jūs personīgi uzrunā šis dievvvārds, jo šī metode nav par to, kad mēs, um, mums nav nekādas teoloģiskās zināšanas un, um, un tas nav arī vajadzīgs, jo Dievs jau katru no mums uzrunā personīgi tajā vietā, kur mēs esam. Un, um, Un tāpēc arī Dieva vārds katram no mums ir personīgi, jo mēs tur sadzirdam tieši to, kas, eh, kas tajā brīdī ir aktuāls. Uh, Tā kā mēs aicinām arī jūs būt kopā ar mums un varbūt eh, arī padalīties ar savām pārdomām. Um, jā, tad vai nu paņemat mieram tuvu grāmatiņu un svētdienu, vai atveram Bībeli svētā Marka evaņģēlī 12. nodaļu, atkārtošu vēlreiz 38. līdz 44. pants, un droši, ja jums ir kādas pārdomas, tad varat rakstīt mums īziņas telefons 266 77 272, droši padalieties ar to vārdu, kas, eh, kas uzrunā jūs no evaņģēlī, varbūt tieši pers, nu, kāpēc tieši šis vārds. Atkārtojuši telefonu numuru 266 77 272 un jā, ļausim tad Dievam būt klātesošam un mūs uzrunāt. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks. Tajā laikā Jēzus mācīdams sacīja ļaudīm – Sargieties no rakstu zinātājiem, kam patīk staigāt garās drēbēs un tikt sveicinātiem tirgus laukumā. Un sinagogās sēdēt goda vietās un pirmajās vietās mīlestos. Viņi aprī atraitņu mājas un ārešķības dēļ skaita garas lūkšanas. Viņi jo bargākus saņems spriedumu. Un Jēzus sēdādams iepratī upura lādei, redzēja, kā ļaudis meta naudu upura lādei un daudzi bagātie meta daudz. Bet kāda nabaga atraitne iet atnākusi, iemeta divus mazus naudas gabaliņus, kas ir viens grasis, un viņš pieaicināja savus mācekļus, viņiem sacīja: Patiesi es jums saku, šī nabadzīga atraitne iemeta vairāk par visiem, kas meta upuru lādē. Jo visi meta no tā, kas viņiem palika pāri, bet viņa upurēja no savas nabadzības visu, kas tai bija, visu savu uzturu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristum! Eksplozīvā evaņģēlī pirmais solis ir mīlestības skatiens, kad mēs uzlūkojam lasīto vārdu un pārdomājam, kas tad, kas tad ir tas, kas, kas mūs uzrunāja tieši personīgi un kādi vārdi. Ieva varbūt padalīsies, kāds vārds uzrunāja tevi? Mani uzrunāja pats, pē, pati pēdējā frāze, pats pēdējais teikums. E, visi meta no tā, kas viņiem bija liekas, bet šī, e, bet šī upurēja no savas nabadzības visu, kas tai bija. Paldies! E, mani uzrunāja vārdi. Um, nu, ko ar mali? um, <laughs> jā, iemetā vairāk par visiem Eh, bagātie meta daudz. Un um, upurēja no savas nabadzības visu. Uh, tie ir vārdi, kas uzrunāja mūs, un, dārgais klausītāji, atgādina, ka mēs ļoti gribētu dzirdēt, kas no evaņģēlīja fragmenta uzrunāja tevi. Telefons izņem 266, 772, 72, un, lai pārdomātu evaņģēlīju, tad lai skan dziesmu. Mm. Jēzu, Euharistija, tu maigais Marijas dēls, ak, Jēzu, Euharistija, tu maigais Marijas dēls, esi ar mani, esi ar mani ar mani visa ceļa garumā. Esi ar mani, esi ar mani visa ceļa garumā. Aklājies vienmēr tevi. Mīl. klājas vienmēr tevi mīlētu. Esi ar mani, esi ar mani visā ceļa garumā. Esi ar mani, esi ar mani ar mani visa ceļa garumā, garumā. Garumā. Mēs esam atpakaļ un turpinām ar eksplozīvā evaņģēlīja otro soli, kas ir gudrības apgūšana, kad um, mēs tiešām pārdomājam, kāpēc tieši šis vārds um, personīgi mani ir uh, uzrunājis. Un uh, mums ir arī klausītājs Rītas pārdomas, kas, um, kas dalās ar to, kad um, viņu uzrunāja vārdi. Patiesi es jums saku, šī nabadzīgā atraitne iemeta vairāk par visiem, kas meta upuru lādē – jo visi meta no tā, kas viņiem palika pāri, bet viņa upurēja no savas nabadzības visu, kas tai bija, visu savu uzturu. Un eh, pārdomas, ko rīta aprakstā par šo vārdu, ir, kad eh, svētdienas liturģija mums piedāvās divas atraitnes. Eh, Serepetes sieviete, kas palīdz pravietim ēlējiem atteikties no sava ēdiena, atteikdamās no sava ēdiena, un evaņģēlijā ir sieviete, kas ziedo uh, Um, savus divus grāšus, visu, kas viņai bija, lai iztiktu. Viņu dāsnums ir vēl acīm redzamāks, ja salīdzina ar izlaidīgo bagātnieku un rakstu mācītāju attieksmi, kuri apēda atrāķu namus. Bagāto un nabadzīgo dalījums ir ierasts um, pretstatīšanai svētajos rakstos, taču nepietiek būt nabagam, lai uh, staigātu pa taisnu un šauru ceļu, un nepietiek, nepietiek būt bagātam, lai staigātu pat netaisnības ceļu. Kungs neskatās uz bagātības stāvokli, bet uz sirds stāvokli. Tāpēc arī nedomājiet, ka visi farizēji uh, ir liekuļi un uh, ka viņi vienkārši tādi ir, tāpēc, kad ir farizēji. Galu galā liekulības briesmas ir uh, piemītošas ik vienam cilvēkam. Un uh, Jēzus atkal atgriež mūs pie iekšienes, pie vērtējuma, kas uh, neapstājas pie virsmas un kvantitātes, Viņš slavē nabadzību, kas ir ziedošana, uzticība un mazums. Tā atraitne, kas nebija izvairījusies no viņas skatiena, bija patiesi garā nabadzīga, apslēpta, pat prests tiem, kas mīlēja izcelties garās drēbēs, saņemt apsveikumus, ieņemt pirmās vietas. Jēzus zina, kā atvērt patiesību par cilvēku ārpus ārējai izskatu, vērojot katra cilvēka uzvedību ikdienas dzīvēm un Jēzus sacīja pūlim, sargieties no rakstumācītājiem. Viņš mācēdams pūlī redzēt kritērijus, pēc kuriem atšķirt patiesos skolotājus no viltus skolotājiem, un viņš saskaņā, ceļš saskaņā ar evaņģēliju ir pāreja no varas uz kalpošanu, no izrādīšanās uz slēpšanos, no bagātības uz nabadzību, ne tikai kā morāla attieksme, bet kā reāla nabadzības atdarināšana, ko Jēzus savā dzīvē grasījās izbēgt ar savām ciešanām un krusta nāvi. Mēs to vēlreiz lasām arī otrajā evaņģēlīja lasījumā, tieši caur upurēšanas tēmu. Viņš atdeva visu, kas viņam bija, lai dzīvotu visu savu dzīvi. Man liekas, ka ļoti skaists, <laughs> ļoti skaists mhm. un dziļas pārdomas. Paldies Ritai par pārdomām. Ieva, kāda būs Tāvas pārdomas no šodienas evaņģēlī un kas uzrunāja tevi un kāpēc tieši šis vārds tev liekas šodien tāds īpašs? Jā, man tad uzrunāja šoreiz pavisam tāds viens teikums, ja tas varbūt ir neparasti. <laughs> parasti man ir vairāk ko teikt. Un, un, un es, bet es viņu dalīšu divās daļās, jo man par katru no šiem te, šī teikuma daļām ir būtībā ir ko teikt. Pirmkārt, tas visi meta no tā, kas viņiem bija liekas. Tas, tā ir tā pirmā šī teikuma daļa, kas man uzrunāja. Nu, un te es atcerējos tādu ļoti tādu e, tieši par šo lietu gadījumu, kas notika salīdzinoši nesen, kad um, mūsu darbā nu, ka mēs pārcēlāmies uz jaunām telpām, mums daudz ko met ārā. Nu, kā jau vienmēr, kad priekškam ņemt līdzi kā, ja, nu, visu veco, ja, jo tas ir, tas ir, tā ir daudz, tas ir eh, liekas arī, daudz kas ir novecojis un tā tālāk. Ja. Un tur bija tāda, tāda lieta, ka tā kā mums daudz ir dažādu papīra lietu, tad tur uh, bija arī liekas tās eh, kabatiņas saucamās plasmas, ja, kuras pa, nu, tiešām ļoti daudz palika pāri, tas sakot, viņas nebija vajadzīgas, daudz no viņām bija arī nolietojušās, un tad viņas vienkārši, nu, bija jāmet ārā. Un tā es tā uz, viņa, uz to paskatījos un domāju, man vispār, es parasti pērku šīs kabatiņas, domāju, man viņas tā ikdienā noderētu. Nu, tā es, ko es izdarīju, tā paņēmu diezgan daudz priekš sevis, jā, savā tādu lielu čupiņu un aiznesu mājām. Nu, tas bija atļauts, tas, tas nebija nekas tāds aizliegs, ja, kad, kad tas, saku, es daru kaut ko tādu nu, sliktu, jā. bet tiešām teica, ka droši, ja tev vajag drošiem. Nu, lūk, un, un es atlasīju tās, kuras tāds normāls izskatījās, un paņēmu mājās. <clears throat> un tā man tā kaste ar tām kabatiņām tur gulēja, gulēja. Es pāris no viņām paņēmu, un, un, un, un pāris iedevu arī kādiem ģimenes locekļiem, ja, kuriem viņi bija vajadzīgas tieši tajā momentā. Bet tik un tā, tā kastīte man tur stāvēja. Un tad es domāju, tā, ko man tagad ar to visu darīt? <laughs> Izmest miskastē, nu, it kā liekas, ka <laughs> es tā kā paņēmu tā kā, nu, no tā šī ceļa, tā sakot, jā, bet, nu, domāju, kur tad to likt? Un tad es tā iedomājās, jā, kad, oh, bet es taču dziedu korī baznīcā. Un kāpēc gan es nevarētu tā kā šīs kabatiņas, kuras ir labas, es esmu speciāli viņas atlasījusi, ja, ka es nevarētu viņas izmantot šādā, nu, cēlā it kā veidā. Un tā es tā vienreiz tā savācu viņas, ja, un aiznesu. Un, protams, ka uh, eh, tur vadītāji to arī pieņēma. Ja, es domāju, kā tas esmu malacis, ja, ko <laughs> labu darbu izdarīja. Ja. Bet es atceros, ka viņa pati mums eh, tiešām viņa, viņa mums malac, viņa mums ir tāds motivators, tāds arī nu, tāds īsts, jā, mums arī tā tiešām pasaka kaut ko tādu, tā, nu, kas tiešām var tā, nu, likt padomāt un tā. Un tad vienu reizi tieši īsi pēc šī gadījuma, kad es atnesu šīs kabatiņas, domāju, ka esmu baigais malac, wow. <laughs> viņa pateica tādu lietu, ka, nu, vienkārši par kaut ko pavisam citu, ka Dievam jādod tas pats pats labākais. Un taisa tā, viņu dzirdēju, Un arī ne tikai ar ausīm dzirdēju, bet arī sadzirdēju un sapratu, ko es esmu izdarījis. <laughs> kas būtībā tiešām izdarīja to, kas bija rakstīts šajā rakstu vietā, ka visa meta no tā, kas viņiem bija liekas. Tad man tās kabatiņas būtībā nebija vairs vajadzīgas, jā, un es kur viņas aiznesu. Nu, būtībā, atdevu, būtībā skaitās tā, es dievam atdevu to, kas man bija liekas. Jā, tas būtībā rīkojas tieši tāpat kā šie visi cilvēki, bagātnieki jā, šajā raksturvietā. Un sapratu, ka nu, es īsti neko labu neizdarīju. <laughs> kā, jā, tiešām bija vajadzība un, un pieņēma un tā, bet īsti no, tā, tas nebija mans upuris, jo es tā kā no sirds neko, nu tā kā man tas neizdarīja pilnīgi neko, e, mana sirds neizmainījās dēļ tā, jā, nu un es sapratu, jā, kad laikam kaut kādīgi vajag savādāk to visu rīkot, jā, nu, bet caur kļūdām mēs mācamies, tāds, tāds ir. Un, um, bet šī otrā daļa, kad e, šī upurēja no savas nabadzības visu, kas tai bija, es tā uh, padomāju par tādu lietu, kad, nu, uh, Nu, kad, teiksim, caur šo pašu situāciju raugoties, ja, kad, kad, nu, protams, kad ļoti reti ka mēs rīkojamies tā katru, nu, tā katru dienu, īs, ka mums ir daudz ar ko palielīties vai pateikt, Dievam, es esmu tāds mālācis, es tik daudz ko izdarīju, es izdarīju to un, un pavisam nenoslinkoju tur un nedusmojos uz to un tā savaldījos. Nu, vai, man liekas, ka ļoti reti, kad kurš tā var pateikt. Ja, varbūt, ka ir tādi cilvēki, ja, parādiet man viņus, <laughs> man liekas, man liekas ka tāda nav daudz. Ja, ka parasti tomēr šeit mēs noslinkojam, šeit mēs sādusmojāmies, šeit mēs kaut kur varbūt kādu lepnību tā kā ieslēdzām, te vēl kaut kas. Nu, par sevi es tā tiešām varu teikt. Un līdz ar to, nu, kad, eh, un es, es esmu dzirdējusi tādu lietu, kad, eh, kad, kad, kad eh, tu vari, protams, upurēt no tā, kas tev tiešām ir, ja tev ir ko dot, un arī Dievam teikt, re, kur es tev upurēju to un, un šādu darbu un šādu atteikšanos, bet ja man nav, ja man nav tajā dienā ko dot, tā sakot Dievam, un tiešām, nu, nekas man labs nav bijis, tad es esmu dzirdējusi, kad gan svētā Avila Terējas tā ir, manuprāt, teikusi kādā, nu, lūkšanā pat, manuprāt, ko es lasīju salīdzinoši nesen, svētā māte Terējas to arī teiku, blakus, ja, un da, man liekas, kā arī vairāk citas svētie. Kad um, tā sakot, ka Dievs man nav ko tev šodien dot, jo man, nu, es, ne, nu nav, tiešām to labo darbu šodien nav, ja, bet es tev atdodu to, kas man nesanāca, ja, es atdodu tevis, tev pašu sevi, ja, savas neizdošanas, savas neveiksmes, savu kaut kādu, savu, savus grē, grēkus, savas nepilnības, savas tieksmes, ja, paņemt vismaz to, ja, un, un cik es esmu arī dzirdējis, ka Dievs tiešām ļoti labprāt arī pieņem tādu, ja, kad tu nāc tāds, kāds tu esi, tu nāc ar to, kas tev ir, ja, un mums, nu, nu, tiešām nu, nevienmēr ir tās, tās rozes un, un, un, un zemenes, tā sakot, līdzi. Ja, un, nu, ir tas, kas mums ir, jā, tā sakot. Ja. Un tad līdz ar to, jā, kad, kad nu, ir par ko padomāt, jā, un to visu var likt lietā. Jā. Super, paldies! Uh, manas pārdomas um, par šodienas evaņģēliju ir. Um, Viens bija arī līdzīgi, jau kā ievestāstīja par, par to, kad, kad viss ir liekas, Um, es brīvdienās palīdzēju krustacākiem pārvākties, un, um, un tajā brīdī, kad uh, tu redzi, cik daudz ir liekas mantas un cik daudz <laughs> viņas ir vāktas, ar tādu domu, nu, ka viņas ir ļoti, ļoti svarīgas. Bet, um, bet tad, kad viņas tā izšķiro, saproti, ka uh, no tās varbūt no četrām kastēm tev paliek uh, nu, tiešām kaut kāda viena mapīte, kas ir eh, nu, tiešām atmiņas, kas tev ar kaut ko saistās un, eh, un cik, eh, cik ir svarīgi. Un tajā brīdī es arī sapratu, jā, cik svarīgi ir arī mums nu, tādā veidā ne tikai varbūt fiziski atbrīvoties no kaut kādām lietām, bet, bet arī emocionāli, jo, jo citreiz liekas, kad um, Eh, man arī šodien ir tāda, tāds noskaņojums, kad liekas, nu, ka viss ir kaut kā tik daudz un sakrājies un, eh, un ne pat slikti, bet vienkārši liekas, ka tev ir uh, daudz, varbūt darbiņu vai skriešanu vai ka tu neesi bijis mājās un, um, un liekas, nu tāds, nu uzreiz ir tāda smaguma sajūta un, un tad es domāju par to, ka um, droši vien arī šeit, ja es šodien aicinu um, ehm, mest um, mest vairāk, mest visu un, um, un atdot Dievam nevis um, arī kā Rīti jau pārdomās dalījās, kad um, šeit jau arī nav runa par to, kad nu, tik ļoti par naudu, kā, kā vispār par attieksmi un par lietām. Un, uh, un arī tas, kad ja mēs par citiem skatāmies, tad, uh, tad bagātie meta daudz, bet, bet upurēja no visas savas nabadzības. Un, un tas atkal liek pārdomāt par to, kad, uh, cik ļoti uh, apkārtējiem un, uh, un tuviniekiem var palīdzēt ar, ar smaidu, ar mīlestību, ar to, ka tu uzklausi. Un, un arī tās ir tās dāvanas, ko mēs, ko mēs ziedojam, un varbūt tad mana tā, tā sajūta šodien ir, uh, um, atbrīvoties no kaut kādām liekām emocijām un, um, un atstāt vietu um, mieram un, um, un kaut kādam pozitīvam skatienam, ko, ko varētu dot um, arī citiem. Paldies! Tās ir manas pārdomas, un, um, bet ar to viss nebeidzās, jo eksplozīviem evaņģēliem ir arī trešais solis, kas ir pravietiskais norādījums. Uh, mēs apņemamies Tātad kaut ko savā ikdienā pamainīt, lai, kā mēdz teikt mūsu kustības dibinātājs, lai mēs tiešām dzīvotu šo te vārdu. Eh, Rīta apņemās šajā nedēļā um, viņa raksta tā, ka viņš atdeva visu, kas viņam bija, lai dzīvotu visu savu dzīvi. Es centīšos, es centīšos dot visu, kas man ir, vairāk nekā tos, kas man ir, jo tas ir tas, kas ir vajadzīgs ikvienam no maniem brāļiem un māsām. Vai tas būtu smaids, mīlestība, uzklausīšana, pacietība, kalpošana un viss ar mīlestību. Kāda būs tava apņemšanās, Ieva? Nu, es domāju, ka es, nu, pirmām kārtām, jā, tā kā es minēju, ka man tas, tas gadījums bija tāds, jā, <laughs> kas izrādījās, domāju, ka labs, ka tad, un izrādījās, ka nebija īsti labs, jā, kad es, nu, centīšos tomēr vairāk, to, ja es kādam kaut ko dodu, kādam kaut ko vēlos, nu, jā, būtībā dot, vienalga, kas tas būtu, vai, vai tiešām vai, vai ar smaidu palīdz, tas sakot kaut kāda, nu, vai mana emocija kāda, vai kāda, uz, vai kāda tā kā atbalsts kādam, jā, vai kaut kas materiāls, jā, kad dot to no sirds, tā sakot, piedomāt, vai tiešām tas būs no sirds, nevis tas būs tā, nu, tas liekais, kas man paliek pāri, jā. Un arī, protams, arī e, turpināšu darīt to, ko es arī daru būtībā ikdienā, ka es mēģināšu, kad vakarā vai no rīta, um, tad nes, Jēzum, tā sakot, sakot, nu, lūgt viņam palīdzību un arī dot viņam tāpat laikā to, kas man ir. Jā, kad, kad tiešām gan neveiksmes, gan grūtības, gan tā patīk tāda, kāda es esmu, es tev to visu atdodu. Un sevišķi man patīk šo darīt, man liekas, arī e, svētdienās. Tāpēc to ļoti, ļoti iesaku, ja, kad es tā atskatos iepriekšējo nedēļu, jā, un es arī viņiem saku, Dievam, kad nu, pieņem lūdzu šo te visu, de, paldies tev par šo nedēļu, par, par visu, kas tur bija, varbūt kaut ko pieminu arī, kas bija tajā nedēļā. Jā, gan, nu, tur bija ir gan pozitīvi, gan negatīvi momenti. Un tad lūdzu arī pēc svētības arī nākamajā nedēļā. Jā, tā ir tiešām ļoti ļoti laba praksa. To ļoti, ļoti iesaku, ja kad tiešām kad, nu, to stiprinājumus ikdienā ļoti vajag. Super, paldies! Ehm, mana apņemšanās būt, ehm, būs ehm, varbūt eh, dzīvot vieglāk un tik ļoti eh, nekoncentrēties uz kaut kādām lietām, kas, ko es pati savā <laughs> galvā izdomāju un, eh, un kas rada to papildus sajūtu, bet bet tiešām domāt par to, kas, eh, kas notiek, un būt eh, klātesoši un, eh, un nemēģināt izdomāt kaut ko, kas nav, tikai tāpēc, ka es savā galvā kaut ko tādu iztēlojos. <laughs> tā kā, jā, tā būs mana apņemšanās. Um, tas arī ir viss eksplozīvā evaņģēlijā. Mēs ceram, ka um, ehm, kad um, jums um, arī bija noderīga šī metode. Un, um, protams, ka metodi var izdo, izmantot, um, lasot jebkuru citu svēto rakstu fragmentu. Tas ir vienkārši veids, kā ļoti personīgā veidā parun, padomāt, sadzirdēt, sajust, kā tad uh, Dievs katru no mums uzrunā personīgi. Um, īsa reklāmas pauze par, uh, par mums, par kustību, par sanktitāti. Uh, mūsu uh, Eh, tikšanās reizes ir trešdienas, kad mēs eh, atveram savas eh, centra durvis un aicinām visus ciemos Republikas laukumā 3, kustības prosanktitāte centrā. Un um, rīt ir ļoti īpaša tikšanās, pulkstens pusseptiņos. Pie mums ciemos būs um, arhibīskaps Zbigņevs, un uh, viņš dalīsies savā pieredzē par to, kā viņam gāja sinodē. Tā kā, ja jūs uh, zinat kādu, kuram ir interese vai pašiem, vai, eh, vai vēlties piedalīties, tad eh, droši rakstiet mums Facebookā, vai, eh, vai meklējiet arī mm, kustības prosanktitāte mājaslapā prosanktitāte.lv. Um, ehm, droši tur ir visa informācija, bet tā kā tas solās būt ļoti interesants vakars. Uh, tāpat no kustības mēs pateicamies arī par klausītāju ziedojumiem un uh, par to, ka uh, Mūsu raidījums, tāpat kā jebkurš cits raidījums, eh, radījumā arī Latvija var pastāvēt tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem. Un eh, mēs no sirds pateicamies, un, eh, un klausītāji jūs esat arī mūsu lūgšanās. Un mēs tāpat tās turpinām lūgt un aicinām arī atbalstīt radio, jo, jo tikai tādā veidā radio var būt tur, kur tiešām ir visvairāk vajadzīgs. Un jā, noslēgsim tad ar lūgšanu. Jēzus ir glābējs, vienīgais un pilnīgais glābējs. Ne abstraktā veidā, bet ļoti konkrētā. Glābi manu dvēseli. Ejot no vispārīgā uz specifisko, uz individu, ejot no cilvēces uz manu dvēseli, man jāsaka, ka Jēzus ir mans glābējs, ka viņš ir vienīgais un, pilnīgi, un pilnīgais. Viņš domā tikai par mani. Tātad vārds iemiesojās mani pievelk pie sevis, mani iesaist savā īpašajā kārtā, mani pārveido sevī un mani paceļ godā. Visa Jēzus dzīve, nekas cits kā šī manis meklēšana, manis iesaistīšana viņā, pārveidošana un pagodināšana. Jēzus ir nācis šajā pasaulē manis dēļ, mani mīlējis, sevi upurējis un sevi pilnīgi atdevis manis dēļ. Lai jums svētīgs vakars, mēs eh, tiekamies jau pēc nedēļas. Šodien studijā bija Signa, un Ieva. Lai jums eh, svētīgi un eh, uz tikšanos! thank you saviem bērniem, visiem saviem bērniem, paļāvību svētiem ļūt. Ak, Marijas bezvainīgā sirds, jebkura svētuma dzīvais paraugs, dod visiem saviem bērniem, visiem saviem bērniem. Marijas bezvainīgā sirds, jebkur. visiem saviem bērniem. Manā